บุ๊กทู ห้าสิบแปด 58 58 อวัยวะ Vücudun bölümleri Vücudun bölümleri ผมวาดรูปผู้ชาย Bir adam resmi yapıyorum. Bir erkek resmi yapıyorum. เริ่มจากศีรษะก่อน Önce kafasını, Önce kafasını, ผู้ชายสวมหมวก adamın şapkası var. adamın şapkası var. มองไม่เห็นเส้นผม Saçlar gözükmüyor. Saçlar gözükmüyor. มองไม่เห็นหูด้วย Kulaklar da gözükmüyor. Kulaklar da gözükmüyor. มองไม่เห็นหลังด้วย Sırt da gözükmüyor. Sırt da gözükmüyor. ผมกำลังวาดตาและปาก Gözleri ve ağzı çiziyorum. Gözleri ve ağzı çiziyorum. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ Adam dans ediyor ve gülüyor. Adam dans ediyor ve gülüyor. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว Adamın uzun bir burnu var. Adamın uzun bir burnu var. เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา Elinde bir baston var. Elinde bir baston var. เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย Boğazında da bir şal var. Boğazında da bir şal var. มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น Kış ve hava soğuk. Kış ve hava soğuk. แขนแข็งแรง Kolları kuvvetli. Kolları kuvvetli. ขาก็แข็งแรงด้วย Bacakları da kuvvetli. Bacakları da kuvvetli. ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ อดัมคาร์ดันอดัมคาร์ดันเขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมพันทลอนุเวพัลตุสุยกพันทลอนุเวพัลตุสุยกแต่เขาก็ไม่หนาวสัน่นอามาอดัมอิชมิอร์อามาอดั üşümüyor. เขาคือตุ๊กตาหิมะ O bir kardan adam. O bir kardan adam.